Kad dusmojas citi. Kad jums uzbrūk ar dusmu negatīvo spēku, varat izmantot bezgalīgi pārāku spēku, visaugstākā līdzcietību. Ja piesauksiet visaugstākā līdzcietību, kas ir bez gala pārāka par cilvēciskām dusmām, jūs spēsiet piepildīt ar šo līdzcietību otru cilvēku. Šī ir vienīgā pieeja, kas sniegs nezūdošu gandarījumu. Ja nevarat piesaukt augstāko spēku, tad jums jāizmanto otrs labākais paņēmiens. Cilvēciskā pieeja. Esiet vienaldzīgs. Jūsu vienaldzības spēks var radīt sienu, kurai dusmas nespēs izkļūt cauri. Ja kāds uz jums dusmojas, vienkārši jūtiet, ka jums nav nekā kopīga ar šo cilvēku un viņam nav nekā kopīga ar jums. Sajūtiet, ka jūsu pasaules ir pilnīgi atšķirīgas. Šādi jūs paliksiet savā vienaldzības pasaulē – un otrs cilvēks paliks savā dusmu pasaulē. Lai kā arī būtu, tomēr ilgu laiku palikt vienaldzīgi jūs nespēsiet. Jūsu pašu agresīvais spēks var izpausties, sakot, ja viņš var iesist man, arī es varu iesist viņam. Taču, ja kāds ir jums uzbrucis, jūsu attieksmē ir jābūt citādai. Varbūt viņš uzbruka, lai iznīcinātu jūs, bet jūs varat atbildēt viņam tā, ka tas iespējams pārvērtīs viņu. Ja kāds ir dusmīgs, tas nozīmē, ka viņam trūkst miera un ir ļoti nepieciešama nauda – miers. Ja jums tās vairāk nekā vajadzīgs un esat devīgs, varat viegli dalīties savā iekšējā bagātībā. Ja jums ir tikai mazliet miera, vai spēsiet tajā dalīties ar citiem? Būs jāpatur sev nepieciešamais. Sākumā jāvēro miers savā dzīvē – Tad varēsiet viegli dalīties šajā iekšējā bagātībā ar cilvēku, kurš dusmojas. Bet dodot citiem mieru, jums tas jādara nemanāmi. Ja kādam pateiksiet, ka viņam nepieciešams miers, viņš var kļūt niknis. Ieiet viņa sirdī un prātā un dāvājiet viņam mieru, slepus, kā dievišķs zaglis.